الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أتمان أكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته طيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين Amma ba'd tukiendelea na adabu dua, tukawa tumesema kama tutazizungumza adabu tano katika adabu za kuomba dua. Tukawa tumezungumza adabu tatu na kukumbushana, tulianza kuzungumzia adabu ya kwanza ya kuomba dua ni kuanza muislam kwa kumhimidi Allah na kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam kadhalika kuhitimisha dua yake kwa kumsalia Allah vile vile kumsalia mtume ya Allah na tukaingia katika adabu ya pili kuomba dua wakati wa raha na shida na adabu ya tatu asiombe dua dhidi ya watu wake kwa kuangamiza au mali zake au wanawe au yeye mwenyewe na leo tunaingia insha Allah katika adabu ya nne an yatadarraa ila Allah fi duaihi wakati anaomba dua muislam ajinyongeshe na ajidhalilishe kwa Allah katika kuomba kwake dua, yaani aoneshe ile hali ya unyonge, asioneshe kwamba yeye anaomba dua tu lakini hahitaji kitu. Aoneshe unyonge kama vile anavyoomba haja kwa mtu ako anataka haja yake itimiziwe, bila shaka atakuwa anaonesha unyonge fulani ili asikilizwe na asaidiwe. Basi kwa Allah ni aula zaidi ajinyongeshe na ajidhalilishe na ajishushe katika kuomba kwake dua قال الله تعالى امسما الله تبارك وتعالى فاخذناهم بالبأساء والضراء tukawazibu nyimati zilizopita nyuma kwa mashambulizi makali tuliwashambulia kwa kuwaweka watu wetu ambao waliwadhibu watu wao na tukawapa vile vile madhara shida nyingi sana tuliwadhibu kwa, kwa mashambulizi makali na matatizo mingi laallahum yatadharraun ili wao wapate kunyenyekea na wajishushe wao wanyonge kwa Allah tabaraka taala falaula idh jaahum baasuna tadarrau basi kwa nini pale ilipoajilia wao adhabu yetu wasinyenyekee wasi, wasiwe wanyonge kwa nini wasi, wasiwe wanyonge wakati ilipoajilia adhabu yetu yani binadamu anapopata mateso yoyote anatakikana aoneshe unyonge fulani wa shida ambayo imemfika na kutoonyesha unyonge manake ni kufanya kiburi. Kuna watu wanapigika sana duniani, lakini bado wanasema kwamba wao hawapigiki na wao wana nguvu sana, pamoja na kupigika. Uislamu hauko hivyo. Inapokuja adhabu kutoka kwa Allah tabaraka taala, lazima mwanadamu aoneshe unyonge. falaula idh jaahum baasuna tadarrau, kwa nini ilipo ajili ya wao mashambulizi yetu kuwashambulia wao kwa nini wasi, basi kwa nini wasinyenyenyekee wakawa ni wanyonge kitu gani kilichofanya mpaka wakawa na kiburi walakin kasat kulubuhum lakini nyoyo zao zimekuwa ngumu wazayyana lahum shaitan na shetani akawapambia wao makanu yaamaluna kwa yale ambayo waliokuwa wakiyafanya shetani aliwapambia wao قال الإمام ابن كثير عند هذه الآية أي فهلا إذا ابتليناهم بذلك تضرعوا إلينا وتمسكوا لدينا kwa nini pale tulipowajaribu wao kwa mashambulizi yetu na adhabu zetu kwa nini wasinyong'onyee kwa nini wasinyenyekee kwetu sisi na wakashikamana na amri zetu kilichofanya hivyo walakin kasat kulubuhum lakini nyoyo zao zimekuwa ngumu ay marakat wala khashiat nyoyo zao hazikulainika wala hazikunyenyekea na hii ni hatari sana ikiwa mtu hali yake ngumu lakini haonyeshi unyenyekevu kwa Allah tabaraka taala hii ni hatari ambao muislamu hatakikani kuwa hivyo ndio maana kwenye aya nyingine Allah akasema alam yani lilladhina amanu an takhsha qulubuhum lidhikri llahi wama nazala min alhaqi yakunu kalladhina utul kitaba min qablu fatala alayhim alamadu fakasat qulubuhum wa kathirun minhum فاسقون hivi haujafika wakati tu kwa wale waumini waliomwamini Allah haujafika wakati kunyenyekea nyeo zao katika jambo la kumkumbuka Allah na haujafika wakati tu nyeo zao kunyenyekea katika yale ambayo yaliyoshuka katika haki Qur'ani wala yakunu kalladhina utul kitaba waislamu wasiwe kama wale ambao waliopewa kitabu min kabla huko nyuma yani mayahudi na manasara fatala alaihim lamadu mayahudi na manasara umri wao ulikuwa ni mrefu sana ala aliwapa umri mrefu ili wapate kunyenyekea lakini hawakunyenyekea nini badala yake ilikuwa fakasat kulubuhum ikawa ni sababu nyoo zao kuwa ngumu wa kathiru minhum fasikun wengi miongoni mwa Mayahudi walikuwa ni watu ambao waliotoka katika toa wakaacha kumcha Allah tabaraka taala. Kwenye aya hii akasema sahaba wa Mtume Abdullah ibn Abbas, inna bani Israila lamma tala alaihim alamadu, hakika bani Israil wakati uliporefuka juu yao umri, kasat kulubuhum, nyoyo zao zikawa ngumu, faqtara'u kitaban min indi anfusihim wakazua kitabu kilichotoka katika upande wao si vitabu vya mitume wakaandika vitabu kwa mikono yao istahlatu anfusuhum halafu wakavihalalisha vitabu hivyo walivyoviandika kwa mikono yao wakasema ndio vitabu vya Mungu hivyo wakana haku an yahula bainahum nilikuwa huko nyuma haki ikizuia kati yao wa baina kathir min shahwatin na kati ya matamanio mengi kitabu chao kilitosha kabisa kuzuia matamanio yao kitabu ilikuwa na amri za, za kutosha kabisa wakana ya yahulu bainahum na ilikuwa haki ilikuwa inazuia kati yao wa baina kathiri na kati ya mengi min shahawatihim hatta nabadhu kitab Allah mpaka mayahudi wakakitupa nyume migongo yao kitabu cha Allah waraa dhuhurihim kaannahum la yaalamun ya kama kwamba wao hawajui kitu muislam anatakikana anyenyekee kwa Allah tabaraka taala wakati wa kuomba dua hiyo ni katika adabu za kuomba dua adabu ya tano anyaliha ala rabbihi fi duaihi amng'ang'anie na amshikilie mola wake katika dua zake amng'ang'anie Allah ewe Allah nipe jambo hili nipe kitu kadhaa ang'ang'anie Allah anapenda ama binadamu ukimshikilia sana na kumwomba sana basi anaweza toka kutukana akakwambia niondokee hapa kuwa mbali na mimi usimtajie mambo hayo mimi nina shida ngapi mimi lakini Allah anapenda kuombwa ayaliha ala rabbihi fi duaihi anganganie na amshikilie mola wake katika dua zake na maombi yake fala abdu yukthiru min duaa mja anatakikana akifirishe katika kuomba wingi wa dua wayukariruhu na azirejeerejee rejee dua hizo arejee mara kwa mara dua zake hiyo wayalihu ala llahi na amng'ang'anie allah bitakriri uwatihi kwa kurejea sifa za allah azitaje sifa za allah kwamba allah ndio muumbaji allah ndio mwanzishaji wa ilahiyatihi akiri kwamba allah ndio mwenye kuabudiwa واسمائه akariri sana majina ya Allah wa sifati na sifa za Allah kama dhakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallama kama alipotaja hayo mtume sallallahu alaihi wasallam akitaja kisa cha yule mtu akasema arraglu yutilu safara mtu alikuwa kirefusha safari yake ashghafu aghbaru nywele zake zilikuwa zimetimuka kutokana na safari refu mwili wake ulikuwa umejaa vumbi yamuddu yadaihi ila samaa, akawa anainua mikono yake juu, yani mbinguni, ya rab ya rab, hali ya kwamba naomba ewe mola wangu, ewe mola wangu. Anamshikilia mola wake, ila hakujibiwa kwa sababu mtu huyo chakula chake ni haramu mwili wake ni haramu tupu, kudhia bil haram, yeye mwenyewe amelishwa haramu mtu ule. Kwa hiyo Muislamu anatakikana amshikilie mola wake katika kuomba dua na katika kumshikilia mwala wake sana hasa hasa kipindi hichi cha kumi hili la mwisho huu si muda ambao mtu anatakikana aonyeshe machofu kumi la mwisho lapoingia muislamu anatakikana ndo ajitahidi zaidi lakini leo hii ukiangalia tayari misikiti imekuwa ni mitupu na mwisho itabakia wale wale watu wachache tu safu moja safu mbili katika baadhi ya misikiti nusu safu tu hali ya kwamba ndio muda wa kujitahidi, kwa sababu ndio muda ambao ndani yake mna siku maalumu na saa maalumu ya kujibiwa wao maombi yao. Allah anasema ndani ya Qur'ani, inna anzalnahu fi lailatil qadr, hakika sisi tumeishusha Qur'ani hii katika usiku wenye cheo kikubwa. Wama adraka ma lailatul qadri, na kitu gani kitakachokujulisha wewe ni upi hasa wa usiku wa lailatul qadri lailatul qadri khairun min alfi shahr usiku huo wa lailatul qadri ni bora zaidi kuliko miezi elfu moja ambayo mtu anafanya ibada mbalimbali zile ibada zote zikusanywe basi haziwezi kufua dafu kwa ibada ambazo amezifanya mtu usiku mmoja usiku mmoja tu ni usiku ambao una fadhila nyingi sana usiku huo tanazzalul malaikatu wanashuka malaika wote mbinguni hakuna malaika anabakia waruhu na malaika jibrili fiha ndani ya usiku huo biidhni rabbihim wote wanashuka kwa amri ya mwala wao hakuna malaika hata mmoja anayebakia mbinguni wote wanashuka wapi unapatikana ni katika siku kumi za mwisho zilizobakia ambazo watu wanazizembea malaika wote wanashuka min kulli amri kwa kila jambo lenye kutokezea ardhini salamun hiya hatta matla'i alfajiri, usiku yamani ni amani tupu mpaka alfajiri ingie. Usiku huu Allah anauzungumza kwenye aya nyingine, inna anzalnahu fi lailatin mubaraka, hakika sisi tumeishusha Qur'ani katika usiku wenye baraka nyingi. Inna kunna mundhirin, hakika sisi tumekuwa ni wenye kuwaonya viumbe. Rawa al-Imam Ubada, rawa Imam Ahmad an Ubadata ibn Samit رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال mtume kasema lailatul qadri fil ashr bawaki usiku huo wa lailatul qadri uko katika masiku kumi masiku kumi yaliyobakia usiku huo uko katika masiku kumi yaliyobakia man qamahunna yoyote atakisimama ndani ya masiku hayo ibtighaa hisbatihinna kwa kutaraji malipo kwa Allah fa inna Allah yaghfir lahu ma taqaddama, akiwafiki usiku huo Allah anamsamehe madhambi yake yote yaliyotangulia, ma taakhara, na yale ambayo hayajaja ya mwaka mzima pia anasamehewa mtu huyo. Na watu wamelala, watu hawana habari ya usiku huo, watu wanashughulika na sikukuu tu. Wa hiya lailatu witri, nao ni usiku wa witri. Mtume akasema tis'in au sab'in au khamisatin au thalithatin au akhir lailati usiku huo ni usiku wa mwezi 29 mwezi 27 mwezi 25 mwezi 23 au siku ya mwisho yani mwezi 29 utafute na muislamu anatakikana au utafute katika usiku siku zote zile kumi zile ama kwa kuuvizia anaweza kaukosa hasa hasa itakapokuwa mtu huyo itikadi yake ya kuangalia mwezi ni katika nchi yake huyo ndo anaweza kwenda upande kwelikweli ataupata usiku huo itakapokuwa yeye siku zote kumi zile yuko katika kufanya bidii ya kufanya ibada ama akisema subiri mwezi 21 27 na hisabu yenyewe hesabu yenyewe imeanza wapi hesabu yenyewe kaianzia ndani ya nchi yake lazima ataukosa usiku huo ili aupate basi aanzie kuanzia mwezi ishirini na moja na hata hivyo sasa aanzie huku mwisho tokia mwezi 19 tisa kwa upande wake asije kasubiria sana hapo naam anaweza kaupata usiku huo 90 au 70 au khamisatin au thalithatin au akhir lailati qala ibn kathiri wal na jambo lenye kusuniwa al ikthar min ad-du'a ni kufanya wingi wa dua في جميل أوقاتي katika nyakati zote wa fi shar ramadana aktharu na katika mwezi wa ramadhani ndio zaidi wa fil ashr awakhiri na katika kumi la mwisho thumma fi autari kisha au tafute katika siku za witiri aktharu zaidi qala wal mustahabu na jambo lenye kusuniwa ayukthira akithirishe min hadha dua aombe dua hii allahumma innaka afuun la afwa fa'fu anni, ewe Allah, hakika wewe ndio mwenye kusamehe na unapenda jambo la kusamehe. Ewe Allah, mola wangu, nisamehe mimi madhambi yangu. Kwa hiyo hayo ni katika adabu ya mambo matano au adabu tano za kukubaliwa dua, na tuko katika kumi hili la mwisho. Tujitahidi sana kufanya ibada na kuzidisha ibada, kumwomba Allah atupe nguvu atupe uzima tusije tukanyong'onyea tukawanyonge hivi kawa hatuna nguvu ya kiwiliwili ya kufanya ibada kusoma Qur'ani kuleta dhikri tujitahidi sana mpaka kumi hili tulimalize nasalu Allah salama wa nasalu Allah afya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam